wahoze arongoye igihugu cya Tanzania akaba n'umuhuza matati y'Uburundi Benjamin William Mkapa yarayajyamiye ukuboko kw'abagabo muraja kuvyumva murano makuru bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko bitaborohera kuronka imiti mu madu mu madandarizo atandukanye bagasaba leta gukora ibishoboka kugira ngo iyo miti iboneke nayo mu gisata kijejwe gutunganya ingene imiti yinjira mu gihugu bavuga ko imiti yazimvye ariko ihari ugukoresha neza neza amafaranga leta ifitiye amabanki n'amashyirahamwe atandukanye ngo ni kimwe mu byofasha kugabanya ideni ryo hagati mu gihugu nayo ngo umwimbo w'amakori n'amatagisi warongerekanye mu isoko ya kinama kuvaho iyo soko isubiriwemo mu gihe muri zone ngagari iyo soko yasubiwemo hoho barindiriye ko haboneka abaja kuyiremeramwo idoni doni mukanya sangwa ikaze isanganiro iradiyiduhuza ndasubiye kuramutsa no makuru mu gisata c'amagara y'abantu bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara cya Bujumbura barondera imiti mu maduka ayidandaza baridoga ko hari imiti bataronka abo banyagihugu bagatanga akarorero k'imiti nka Afrikazole porogesique bagasaba abajejwe amagara y'abantu ko imiti ikenegwa cyane n'abanyagihugu itobura tubakurikire rero naragiye kwa muganga ngiye kwivuza anyandikira umuti witwa afurikazore aho nagiye ku mafarumasi ashika kuri ane ndawurondera ndawubura narasubiye yarampindurira anyandikira uwundi none kuri wewe kubura k'uwo muti hari ingorane biguteye ndashobora kuremba bivanye n'uko umuti banyandikiye nagiye ku mafarumasi kuvuga yuko iyo miti ya specialite mu kibanza cyayo harashobora gukoreshwa amagenerike muri icyo gihe ukoresheje generike hari ingorane biguteye generike specialite yose iba yanditswe n'umuganga kandi ntashobora kuguha umuti utavura nta ngorane nka akarorero bishobora kuntera zisaba abajejwe amagara y'abantu ko imiti ibura canke babona abagwayi bakenera cyane yuko itobandanya ibura imiti itandukanye ngo yinjira mu gihugu ukuri kwamye ariko ngo ibihingurwamo imiti ngo byaraduze igiciro ku isoko mpuzamakungu kubera amafaranga y'agaciro atagi yaboneka ku rugero rushimishije hamwe n'ikiza cya covid cumi n'icyenda bivugwa n'urongo igisata kijejwe amafarumasi mu burundi Emmanuel bamenyekane nayo kuba abagwayi barondera umuti ntibawuronke ngo ntibisigura ko ari ubukene bw'imiti ari ariko biva ku mazina atandukanye y'umuti ufatiye ku mahinguriro ayikora tumukurikire ibyo ntubamenyesha ni uko ata miti yabuze gushika imiti yagumye iza ukuri kwamye mugabo ibiciro byarongerekanye kubera ubwa mbere amadevize yaragabanutse mu gihugu hanyuma icya kabiri igiciro cyarongerekanye ku isoko mpuzamakungu ku byerekeye ibyo bakoramo imiti n'ukugene bayikora n'ukugene bayizana wasanga nk'ikiro kukizana cyahora kigura amadolari nk'atatu ubu cyarageze ku madolari ashika ku cumi n'abiri kugira bazane imiti imiti umwosibura gute ukuntu umuntu agenda kuri farumasi akava kuri farumasi ajya ku yindi ahiga umuti akawubura gushyika hasubira ku muganga kugira ngo amwandikira uwundi muti imiti nga mu gihugu iriho kandi irakwiye kibitandukanya nuko hariho imiti imwe imwe usanga ifise amazina atanu atandatu icumi na mirongo ibiri hanyuma ukazusanga kubera ayo mazina bagiye bayahereza umuganga mu kwandika yanditse umuti akawihereza izina rijyanye na laboratwari yakoze ya, ya uwo muti nk'akarorero bahereza ni paracetamol usanga ifise nk'amazina arenga mirongo ibiri n'atanu ayo mazina agatandukanywa na laboratware yagiye ikora iyo paracetamol hanyuma iyo bagira umuganga mu kwandika akandika izina rijyanye n'iyi laboratware ugasanga umurwayi agiye kurondera iryo zina aho guca kurondera paracetamol yagerayo muri farumasi iryo zina agasanga ntiririho bagaca bamubwira ngo uwo muti ntawuriho agaca agenda yibaza ngo uwo muti ngo na uriho kandi umuti uriho hambaye cyane rwose ahubwo ni uko uko ayo mazina atandukanye kuri paracetamol n'ibiciro bigenda bitandukanye isa inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ibiri ano makuru tuyabandanize mu gisata cy'ubudandaji wa w'amakori n'amatagisi ngo wariyongereye mu isoko ya kinama inyuma yaho isubiriwemwo byemezwa n'umukomiseri w'iyo soko ndikumana desire akavuga ko ubuhinjira ayagera ku miliyoni cumi na zibiri ku kwezi ni mu gihe imbere y'uko isubirwamwo hegeranywa imiliyoni zitatu ku kwezi mu isoko ya hoho ngo nta kinini ciyongereye kuko abahadandariza ari bake cyane anastasi sazi arongoye iyo soko wewe akavuga ko ari ikibazo kiriko kirigwa kugira ngo iyo soko yo mu ngagara ishobore gukora nk'izindi ni nkuru ya mugenzi wacu evariste nzi ko banyanka yishyikiye muri ayo masoko yo mu buraruko bw'igisagara cya bujumbura inyuma y'isanurwa ry'isoko ya kinama abadandaza bayikoreramwo muri kino gihe bashima ko bakorera mu bibanza vyiza bakavuga ariko ko abaguzi ari bake kubera ubukene buri mu gihugu iruhande y'iyo ngorane yo kutaronka abaguzi bidogera abadandariza mu mabarabara yo muri iyo soko ko babatwara abakiriya turi ibibanza ugasanga nitudandaza mugabo wowe barabara bagadandaza ngo binjire mu bibanza bariko natuturiha kugira tuturonge umugisha twese usaba abarongo isoko ba komiseri yuko adukwira abantu mu ibarabara binjire mu bibanza byose binjire mu bibanza isoko igire mu mvuma bari mu bibanza baronge n'ahantu n'umuduga uzorengana bamutoronga ingorane umuduga ronge ahuca bose binjire mu bibanza isoko ikigire mu mvuma binjire mu bibanza ubwo bagumye mu ibarabara isoko izoba imeze desordre azokuba ma desordre gusa urongoye iyo soko avuga ko abo badandariza mu mabarabara ari abibanza byabo bitarahera kubakwa akavuga ko mu mezi abiri icyo kibazo kizoba cavuye mu nzira Desire Ndikumana ashima ariko ko umwe umwimbu waduze kuvaho yugururiwe inyuma yo gusanurwa amakori n'amatagisi yinjira buri kwezi agera ku miliyoni cumi na zibiri kera atarenga miliyoni zitatu z'amafaranga y'amarundi mu isoko yangagara iheruka gusanurwa abayikoreramwo ni bake nk'uko bonyene bavyemeza bagasaba ko hogira igikozwe kugira iyo soko ireme nk'ayandi masoko iyi soko yacu yatuyobeye kuko abantu barubaka ibibanza barujuje ariko nta bantu bariho kabisa nta bantu bahari sinzi yuko mwadushikira imbere mukatuvugira bakarondera abantu boza kuhakorera kuko misanzwe kabisa ntitudandaza nta bantu bariho kuko amakuru n'amatagisi muratanga niba twe turatanga kabisa umukomiseri w'isoko ya ngagara nabo nyene yemeza ko abadandaza ari bake inyuma yaho iyo soko isanuriwe akavuga ko ibice byaba ba mirongo ibiri ku ijana by'iyo soko ari byo byonyene biremamwo abadandaza Anastase Sazi avuga ko adafise ku mutwe ibitigiri by'amatagisi n'amakori yinjira buri kwezi inyuma yaho isanuriwe ariko akemeza ko abayikoreramo atabirarane bafise ahumuriza gushikiriza abanyengagara ko hari kiriko kirakogwa ku rwego rwo hejuru kugira iyo soko yangagara ngagara ironswe abayikoreramwo nk'ayandi masoko Evariste ndikubanyanga tugukengurukire tukiri mu gisata kijanye n'ubutunzi ukugabanya amafaranga leta ikoresha mu gukoresha neza amahera y'ideni leta ifitiye amabanki ibanki nkuru y'igihugu amabanki y'ubudandaji n'amashirahamwe yaba aya leta cyangwa yabikorera utwabo ni nyishu y'ikibazo c'amadeni yo mu gihugu hagati Kelvin ho umuhinga mu by'ubutunzi ariko arandika n'igitabo ku amadeni mu bihugu byo muri Afrika aragira umwihwezo ku ideni ryo hagati mu gihugu yisunze ibiharuro bitangwa ni banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB aho ko ideni ryo hagati mu gihugu kumva ideni igihugu gisaba kitarenganye imbibe z'igihugu leta abo ishobora gusaba ideni ryo hagati mu gihugu ni ibanki nkuru y'igihugu amabanki y'abikorera utwabo canke amabanki ya leta leta ifise nk'umutahe canke ayandi mahinguriro yaba y'abikorera utwabo canke ya leta ingaruka hari igihe ziba nziza canke zikaba zibi bivana n'intumbero leta yafashe yo gukoresha ayo mahera iyo ayo madeni akoreshejwe mu bikorwa bitinjiza amahera nk'ibyo by'umushahara guhemba abakozi bayo kubera ataba yaje ahuye n'umwimbu wabonetse mu burundi birashobora gutuma haba iduzwa ry'ibiciro mugabo iyo amahera y'iryo deni basabye akoze nko mu bikorwa nk'ibyo kubaka nk'ibarabara kubaka ikiraro kubaka nk'ihinguriro iryo hinguriro rizokunguka mu mahera ryungutse havemwo amahera yo kuriha ideni n'ayandi ashobora kuzobandanya ahemba na ba bakozi bahora bafatira ideni akongera akabandanya akoreshwa mu bindi bikorwa by'iterambere uravuze ati kimwe mu nyinshi nk’uko amahera leta iba ifashe ku ideni yokoreshwa mu bisata bitanga umwimbu mu gihugu mbega n'izihe zindi nyishu zobaho kugira ideni leta iba yafashe rigira akamaro iyindi nyishu ni yuko leta yogabanya ibyo ikoresha amahera twibaza yuko leta ishoboye kugabanya amahera ikoresha byofasha akarorero gato ni nk'aka kuko bagabanuye ubushikiranganje amahera yakora akoreshwa nko mu gupanga inzu ubwo bushikiranganje bwakoreramo imiduga bagenderamwo ibitoro bakoresha n'imishahara birashobora guca bikora mu bindi bikorwa byinjiza n'amahera ugasanga ayo mahera ariko araboneka azofasha no mu kugabanura ideni kuba igihugu gifise ideni ntibisigura ko ari ibintu bibi cane gusa bivana n'ingene iryo deni rikoze itunganywa ry'amahera dukoresha ryotuma bwa busumbasumbane hagati y'ibikorwa dukora n'amahera dusaba amakori kugira tubikore rigabanuka hama icyatuma dusaba ideni kigabanutse bica bituma n'ideni rigabanuka ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'umunani ano makuru mu gisata cya politike umugambwe cnr umenyesha ko uzo kwitaba amatora yose ngo naho yaranzwe n'utunenge tutari duke mu itangazo ry'uwo mugambwe ryo kuri uyu wa kane bavuga ko kuba barituye sentare igihe cyo kubahiriza ibwirizwa nshingiro ku matora yo kuwa mirongo ibiri rusama uno mwaka ariko ntibaronke inyinshi itomoye eh, ngo ntibituma imboneza abanywanyi n'abakunzi b'uwo mugambwe bafatwa nk'abansi burundu uwo mugambwe uramenyesha kandi ko atantumbero n'imwe ufise yo gutanguza intambara canke kwifadikanya n'umugwi n'umwe ugwana muri iryo tangazo bariyamiriza ikumigwa bakoregwa bavuga ko bakoregwa kubera ugudasangira ibyiyumviro bakabona ko leta yari ikwiye kurandurana n'imizi kuva hasi gushika hejuru ibyo nyifato ari nayo soko y'injyane zidahera zibonekeza mu Burundi barangiza basaba basaba abarundi kuguma bafatanye mu nda bagasaba kandi nirekugwa ry'abanywanyi babo bafunzwe kuva igihe haba amatora yo kuwa mirongo ibiri rusama uno mwaka nari nabibabwiye mu ncamake hano makuru Benjamin William kapa yahoze arongoye igihugu ca Tanzania yaraye ashengeye nkuko biri mu itangazo ryasomwe na President John Pombe Magufuli aramutswa ico gihugu muri kino gihe Mkapa yitabiye imana mu bitaro biri mu gisagara ca Dar es Salaam aho yaragwaye Benjamin Mkapa yari arongoye igihugu cya tanzania imyaka cumi arafasha mu gutora mu gutorera umutamatati yari hagati y'abarundi byinshi tubibaze Ben nibigira mu gisagara ca Mutwara mu bumanuko bw'igihugu ca Tanzania inyuma y'inyigisho za kaminuza mu bijanye n'indome kuri kaminuza y'Imakerere mu Buganda mu gihumbi kimwe na mirongo itandatu na kabiri Benjamin Mkapa yabaye umumenyesha makuru arongora ibinyamakuru vyandika bitari bike muri Tanzania hanyuma genwa inyuma y'imyaka 14 kubujejwe gutanga amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu Julius Nyerere yararonkejwe urupapuro rwa master mu bijanye n'imigenderanire kuri kaminuza ya Columbia kuwa mirongo ibiri gitugutu umwaka w'ibihumbi bibiri mu kiringo c'imyaka itanu Benjamin Mkapa ari mu bakuru b'ibihugu batanguje bongera batera umukono mu biganiro by'abarundi byatumye haba amasezerano y'Arusha mu bihumbi bibiri akurikirwa n'amasezerano yo guhagarika intambara yatewe ku mukono hagati ya leta y'u Burundi n’imigu yagwana ico gihe ahanini yari igizwe na FDD inyuma y'ingorane zadutse hagati y'abarundi biturutse ku matora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu akarere ka Afrika y'ubuseruko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye atangaza ko ababajwe cyane n'urufu rwa Benjamin Mkapa agahoza abanyagihugu cyo kimwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania benjamin william kapa imana imwakire mu bwami bwayo uwo rero yahoze ari umukuru w'igihugu cya tanzania akaba n'umuhuza mu matati hagati y'abarundi ngo yari umuntu yakoranye urukundo n’ubutwari igikorwa cyo guhuza abarundi kuko cyari igikorwa kitoroshe bivugwa na domisiyeni ndayizeye yahoze arongoye Burundi mu gihe cy'ibiganiro domisiyeni ndayizeye yemeza ko umuhisi william benjamin Mkapa yagendera ku karangamutima kanyerere na Mandela abo bose bakaba bafise uruhara runini mu masezerano y'amahoro ya arushumviriza domitien ndayizeye kuri mikoro ya mugenzi wacu Fidel Ukonzi mukapa ndamuraba ndamufatanya na nyerere murazi yuko mwarimu Julius Nyerere ari umuntu ni umuntu ibyerekeye iterambere ry'igihugu ciwe yabigarukiriza kuri Tanzania gusa yabona yuko igihugu ciwe kizotera imbere ari uko n'ibindi bihugu byo muri afurika cyane cyane ibihugu byo muri aka karere nabyo nyine biteye imbere Eh, ajya amasezerano y'iyarusha cyane cyane mu gisata cyo eh, kuganira n'uwo muhari sende defudede uri ku butegetsi uno munsi ni umuntu yadufashije cyane jyewe naramwituye akatari gake eh, cyane cyane nk'igihe n'aba mfise ingorane igihugu zo kumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta cyane cyane nk'igihe nabona yuko hari utugorane tw'umwumvikano hagati y'ibihugu bidufasha kandi yabikorana urukundo byerekana uruhara yagiye agira kugira ngo bene izo nyungu usanga ziri hagati y'ibihugu cyangwa abayobozi b'ibihugu cyangwa bene izo nyungu usanga ziriko zirateranya abene igihugu nk'uko babivuga azirengera Ndayizeye yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi ano makuru tuyarangirize mu ntara ya Rumonge imico n'imigenzo ndundi hamwe n'amadini amwe ni zimwe mu ntambamyi zikomeye zituma hataba ibiyago hagati y'ababyeyi n'abana kubijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza mu kiyago cyahuje bamwe mu babyeyi na bamwe mu gwaruka bo muri komine n'intara ya rumonge kuri uyu wa kane Mark naho nkuriye umwe mu batanze inyigisha ahanura ababyeyi kurengera iyo migenzo kugira ngo bakinge ko abana babi kugira ngo bakinge kugira ngo abana ibyo abana babona ku buhinga ngurukana bumenyi inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Jean Pierre Misago à part l'absence de l'autorité parentale observée muradutunga inkuru ya mugenzi wacu jean Pierre misago ntishoboye kuboneka mu rurimi rw'ikirundi nino ngaha tugarukije ano makuru yo kuri uno murango tubakengurukiye mwebwe mwateze abiri nkengurukire mugenzi wanjye francine ndiho ku bwayo yarayahagarikiye nkengurukire na François Kimana yafashije kugira ngo amajwi abashikira iwanyu share makoto njye nayabashikirije naho ubutaha